вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці інтэлігенцкая кухня з яе шчырымі размовамі пра лёсы краіны палітычнымі показкамі ды песнямі под гітару гэта чыста савецкая традыцыя жанр і форма існавання грамадскай думкі у Спярша з'явілася сама гэтая кухня разам з пачаткам масавага жыллёвага будаўніцтва ў часы хрушчова. А пасля ўжо на тых шасці-сямі метрах папрысядалі да стала і намінальныя інтэлігенты галоўным чынам ітэры, адпушчаныя са сталінскага гулагу і тыя, якіх масава выпускалі савецкія ВНУ. Яны ўсё разумелі, але гаварыць пра гэтае ўсё не было дзе і было небяспечна. З пачаткам брэжнеўскай рэсталінізацыі да іх далучылася інтэлігенцыя творчая. Прагнаныя з студэнцкай аўдыторыі паэты і абмежаваныя сцэнічнай цэнзурай тэатралы. У часы тотальнага кантролю над грамадскай думкай яны знайшлі сваё падполле на вузенькім пятачку паміж газавай плітой і рукамыйнікам. У менавіта тут кожны адчуваў сябе адносна вольна і адкрываў душу суразмоўцам тут нараджаліся палітычныя аналітыкі і дысідэнты, літаратары і заўтрашнія дэмакратычныя дэпутаты. Але сама кухня як жанр сведчыла толькі пра адно. У краіне няма свабоды. З пачаткам перастройкі кухня спакваля апусцела. Яе заўсёднікі перасяліліся на старонкі газет і на сцэны тэатраў, у штабы палітычных партыяў і ў парламент. Інакш кажучы, грамадская думка змяніла жанр свайго існавання, выйшла з-пад поля, каб сустрэць тую свабоду, пра якую так доўга марыла. У тыя некалькі гадоў зусім не думалася, што гэта не назаўсёды, што неўзабаве ўсё скончыцца і новым постацям грамадскага жыцця, якія з кухонных паспяхова ператварыліся ў публічныя, давядзецца вяртацца на свае 7 метраў. Аднак давялося. радыё свабода вострая брама размовы на кухні пра палітыку грамадская думка ў беларусі зноў заціснутая на пятачку паміж газавай плітой і лядоўкай міцер бартосік заўсёднік беларускай інтэлігенцкай кухні у сённяшняй перадачы ён паспрабаваў перакласці кухонныя размовы у у радыйны фармат. Скажы мне на пачатку 90-х гадоў, што савецкі саюз вернецца, што савецкія грамадзяне будуць зноў нараджацца і выхоўвацца ў 21 стагоддзі, я б палічыў гэта кепскім жартам. Але сёння мяне ўжо не здзіўляюць ні піянеры ў чырвоных гальштуках, ні кагібісты з дыктафонамі на літаратурных сустрэчах, ні ідэалагічныя работнікі са сваімі палітінфармацыямі на прадпрыемства ведомствах. Ужо не дзівяць тыя тэмпы, з якімі беларуская сталіца ператвараецца ў заштатную расейскую тьму таракань. Такім назвам пазайздросціў бы нават Брайтон Біч, рэстаран Емеля, гастраном рублёўскі, кафе руская тройка дзівіць хіба што тая мазахістская асалода, з якой Беларусь вяртаецца ў свой уласны страх перад усім і ўся. Перад начальствам, перад непадкантрольным словам, нават перад непераадольным часам. Ці не таму цяпер у нас перажывае рэнесанс такі жанр актыўнага адпачынку, як кухонная гутарка пра палітыку. Усё часцей хочацца павылучаць усе тэлевізары, радыё і магнітафоны. Не хадзіць ні на якія прэм'еры ды прэзентацыі, не зазіраць ні ў якія газеты, а зачыніцца з сябрам на кухні, ды ў волю нагутарыцца. Там цяпер найчасцей месца для беларускіх аракулаў і трыбунаў. Аднак са знакамітымі кухнямі 70-х гадоў сённяшнія лучаць хіба толькі савецкія сцягі за вакном. Тэмую размоваў усё часцей становіцца Беларусь і што характэрна ў любых кампаніях, нават самых далёкіх ад ідэалаў 25 сакавіка. Калі дзей жыве зараз Беларусь, дык перш за ўсё на нашых кухнях, а не на плошчах. Мае сённяшнія кухонныя суразмоўцы людзі розныя фізік і лірык адзін паспяховы навуковец які часова працуе ў кембриджы другая спявачка адзін пераможца міністэрскіх алімпіядаў другая голас бунтоўнага 96 -га. адзін патрыот сённяшняй рБ другая нацыяналістка адзін хавае сваё прозвішча для этэру імя другой вядомае ўсім гэта кася камоцкая послухаем физика. Э, что, по-твоему, заминая посполитому белорусу стать нормальным человеком? В моем увазе национальную нормальность. Заговорить по-своему, свои книжки читать, на свет глядеть не про московский телеэкран. Советская инерция, эти жадания стать истинно русским. Ну, а нема, нема таких беларусаў, якія жадаюць стаць інстына рускімі, я ніколі іх не бачыў. рабілі гомасаветікус, ну яго амаль што зрабілі, амаль што ва ўсім савецкім саюзе яго зрабілі. Яго не дарабілі толькі ў прыбалтыкі. Патрыятызм проявлялся по-розному у Беларусі ці ў краіне ці ў прыбалтыкі але ён быў усіх краінах то тым ці ў іным выглядзе але беларусы яны памяркоўныя больш сціплыя больш разумныя могу казаць так факты вот ты сказал что яны разумныя падмацуй ну, напрыклад вось у асяродку ангельскім вось у Лондоне мы можемм пайсці на суполку расійскую там мы будзем прыняты як сваі можемм пайсці на суполку на якую-то паці украінскую таксама мы там сваім На Балтийскую мы там свои. На Казахскую мы свои. А пусть расейцы пойдут. Яны ўсюды чужыя ці украінцы пусть украінцы прыйдуць вось на расійскую паці там яны на іх будут глядзець як на ідыётаў ну, з'явіліся тут хайдут на сваю вось беларусы могуць пайсці на любую можа хтосьці гэта называе озен не маю іх нічога нацыянальнага ёсць але гэта ў другой форме гэта ў рознай форме гэта вялікае адрозненне ад другіх народаў нацыяналізм і патрыятызм у нас такі добры ён такі у унутранне ён не агрэсіўны не У гэтым месцы наша размова на дваіх перапыняецца і ў яе ўступае трэцяя ўдзельніца кася камоцкая. Скажи, якія пачуцці ў цябе выклікаюць праявы рускасці ў беларусаў? Ну, я маю на увазе ўсе гэтыя кавярні, ермак, руская тройка. Калі чытаеш інтэрв'ю якіх-небудзь нашых гімнастыкі, то от в Атланце гучыць кіркоров, голас родины і гэтак далей. Вот якія пачуцці ў цябе гэта выклікае? У мяне раздражненне і нейкае азлабленне. І... Я пачынаю так псіхаваць. Ну, гэта ты як рускі псіхуеш, таму што да рассе это не мае ніякага дачынення. Ні ермакі, рэстарацыі, ні кіркоровы гэта мае дачыненне да нашай вялікай сацыялістычнай розіны савецкага саюза і да таго што мы жывем зараз в умовах якіх культывуецца творыцца ў рассіі она таясамліваецца з савецкім саюзам э, все лічыцца сваім ну ясна што гэта раздражняе але я не магу сказаць што это азлабляе таму што я разумею карані гэтага працэсу і тут трэба не злавацца штосьці мяняць Что, на твою думку, заминая посполитому белорусу стать нормальным? Я маю на увазе нормальным у национальном плане. Я думаю, что заминаю у первую чергу ментальность не высовываться. Бо у кожным человеку, який живе зараз у Беларуси и прожил гэты час незалежнасці хай такой квола але незалежнасці все ж таки існуе беларускі патрыатызм я ў гэтым упэўнены но ну, замінаю только жаданне не высоўвацца может быть я ідэалізую гэтую сітуацыю но мне падаецца что той час калі трэба быць рускім для того каб зрабіць кар'еру альбо там для того каб застацца в горадзе ён прайшоў трэба просто не высоўвацца гэта агульны лёзунг нашага часу ты хочаш рабіць э, бізнес не высоўвайся нікому не показывай ты хочешь хочаш там працаваць дзесьці сумленна ні ў якім выпадку не высоўвай не паказвайся. Наш герой-навуковец адчуў любоў да радзімы менавіта ў ангельшчыне, якая з ягоных словаў вельмі шмат у чым прайграе беларусі. Ангельцы ў чым-небудзь падобных да беларусаў. На што мы больш за ўсё тут наракаем на хамства. Тут у Беларусі мы перш за ўсё наракаем на хамства, на адсутнасць нармальнага сэрвісу. У ангельшчыне хамства не менш з таким выразам на твары як будто ты пакрыўдзіў каго тебе падаюць парой твой заказ у рэстарацыі не заўсёды там так все добра як гэта малюецца чым гэта выражаецца таксама ёсць такія страшныя раёны куды лепш не закон там ёсць такія раёны куды не не трэба заходзіць наогул ніколі у нас таких няма наш на увазе районы дзе жывуць каляровы не не не там даволі бяспечна але вось напрыклад у раёнах дзе жывуць пралетары канешне туды лепш не савацца таких гарадах як бермінгем ліверпуль манчестер гэта полангельшаны ёсць месцы дзе просто небяспечна хадзіць ноччу есть такія месцы дзе верагоднасць таго што можна атрымаць амаль што 100 адсоткаў калі параўнаць нашу моладзь і іхную моладзь не моладзь кембриджа і не моладзь якая вучыцца ў бгу а моладзь менавіта вось таких раёнаў аднолькавая моладзь інтарэсы тыя ж самыя тыя ж самыя адносіны да жыцця кніг не чытаюць ні ў нас ні там по тэлебачанню там тое ж самае вельмі немудрагелісты шоу даволі рэфлекторныя такія рэчы якія базіруюцца на на вельмі простых эмоцыях намного менш моладзі ужывае наркотыкі беларусі чым той же самый ангельшы мы зараз у стане які яны мелі у гадах сороковых 50-х калі все гэта толькі пачыналася радыё свабода вострая брама размовы на кухні пра палітыку грамадская думка ў беларусі зноў заціснутая на пятачку паміж газавай плітой і лядоўкай у працягвае кася камоцкая твой патриотызм ад караткевіча ад песняроў ад убачанага бел чырвона-белого сцяга не памятаеш мой патрыатызм это ад жадання самасцвердзіцца ў свеце я хацела быць сабой і сабою заставацца якраз такі быць беларускай гэта было самы яскравы самы просты шлях застацца сабой які на жаль не даходзіць да большасці насельнікаў нашай краіны ці ім просто не хочацца самасцвердзіць Ну я думаю якраз такі просто не хочацца самасцвердзіць сцвердзіцца. Мож быць, просто яны не маюць для гэта ўнутраніх нейкіх матываў унутраніх нейкіх памкненняў. А можа быць, так правда зручнее і лепей у рэшце, што кожнага ёсць і сям'я і нейкія абавязкі перад роднымі. А ў чым на тую думку галоўная праблема беларусаў. Моўная праблема, сацыяльная праблема, эканамічная праблема, Э, Першая праблема это якраз такі разабрацца на сённяшні дзень з тым, які выбар хоча зрабіць нацыя і краіна і за кім ці куды яна хоча ісці. Ці хоча да, рабіць еўрапейскі выбар і лічыць сабе еўрапейская нацыя еўрапейскай краіны, ці хоча яна невядома дзе быць. Вот якраз такі не краіна трэцяга света, не афрыканская, не азіяцкая, ніякая. Ну, мне падаецца, што вот это самая асноўная праблема беларусаў. Вот як ты думаешь, калі правесці такі эксперымент, вывесці э, палову Беларусі за межы Беларусі на пару гадоў э, мацней бы сталі радзіму любіць ці не ну я думаю хаця б просто ўсвядомілі што ёсць радзіма это першае это ўжо не немало вось а э, па-другое глядзячы куды вывезлі у вось чаго табе як спажыўцу беларускай культуры больш за ўсё не хапае ну гэта канешне ёсць у мяне такое пачуццё яно вельмі выразнае не хапае нам нацыянальнага героя нацыянальнага гістарычнага героя патрыятызм беларусаў можа падняць добрая кніжка пра нацыянальнага беларускага героя напрыклад тыя ж самыя падзеі у 13гадовай войны вот тое что адлюстравана ў невядомай вайне сахановича Ну хто вось зараз ведае беларусі напрыклад про радзівілаў ці сапегаў ну ведаеш такія былі А вот што яны рабілі ніхто не ведае ну хто вот чытаў якую кніжку пра таго ж самого мікалая радзівіла чорнага ніхто не ведае хто ён такі вельмі вузкае кола хто прачытаў вельмі сціплую інфармацыю аб гэтай персоне, якая руліла Еўропай у той час. Той же самы фаварыт пікуля не будзе стоіць нічога ў параўнанні з добрай кніжкай пра таго ж самого радзівіла. Чаго табе не хапае, якога жанру, дзе якіх твораў у нейкім пэўным жанры, чаго табе не хапае як спажыўцу беларускай культуры. Э, я бы не зацыклівалася на жанрах, бо пагоня за новымі жанрамі это не самы лепшы шлях. Вот нема у нас хоку будут хоку, нема у нас там кардебалета будет кардебалет, или нема там... Справа не у гэтым. Мне не хапая культурной просторы. Мне не хапая сродков массовой информации, мне не хапая радио, мне не хапая телевизии, мне не хапая театру. Мне не хапая вот как раз таки там, где гэтые жанры могут до меня дойти, тех вот э, установок, про якія они до меня могут дойти. А калі будуць гэтыя установы і жанра будзе колькі заўгодна і твораў будзе. А што можа падняць беларускі патрыятызм? Падняць беларускі патрыятызм можа беларуская тэлевізія в якой будзе ўсё. Супраць лома кажуць, нет прыёма, так вось супраць тэлевізіі пакуль яшчэ не вынайшлі ніводнага іншага сродку фармавання грамадскай думкі, а стварэнне патрыятызма, фармаванне патрыятызму, таксама фармаванне грамадскай думкі. 90%соткаў перамогі Ющенкі в Украіне гэта праца пятого канала. І трэба пра гэта памятаць, пакуль у нас няма электронных сМ, нішто не будзе фармаваць. Што будзе з беларускай мовай хаця бы от, у бліжэйшай перспектыве. Калі хоць трошачка ведаць беларускую гісторыю, то няма ніякіх падставаў быць песімістам дачыненні да гэтага пытання вось якім выпадку калі там кажа што ой змяншаецца колькасць школ згодная змяншаецца але ўзрастае колькасць людзей якія распаўляюць гэтай мовай не па по школьнай праграме па ўнутраннім перакананні гатовы за гэтую мову выйсці на гэтай вуліцы біцца з гэтымі галаварезамі самапу. Таму я не ведаю, што істотней і не хацелася бы нават казаць, што істотней. Беларусь яшчэ праславіцца дзякуючы не толькі Чарнобылі Лукашэнку, але і вось тут я хацеў, каб вы працягнулі фразу. Асноўнае, што ёсць у Беларусі гэта людзі. І чым праславіцца Беларусь, нам праславіцца добрымі адносінамі да ўсіх. Яна заўсёды славілася гэтым. І зараз я на гэтым славіцца. Гэта асноўнае, што э, тэ валюта, якая заўсёды была ёсць і будзе ў беларусі мы праславімся перш па ўсё людзьмі добрым падыходам да усякага чалавека чаго нам чакаць ад новага году ў плане нацыянальнага будаўніцтва ці нацыянальнага разбурэння няма беларускасці але зараз гэты вакуум трэба каб хтосьці запомніў нельга каб яго запомнілі такія экстрэмісткія формы бо экстрэмісткія формы заўсёды на беларусі не прыжываюцца У Беларусі цікавыя адносіны да ўлады. Улады заўсёды паважаюцца. І зараз такі момант, што можа у наступным годзе ўлада зробіць штосьці для большага развіцця беларускай культуры. Гэта толькі будзе на карысць гэтай жа самай уладзе. нас вырутыя Только не кажи, что это будет прыгажость. Выротовая думка, альбо жадание думать, бо все ж таки, не глядишь на весь страх, человек на стане страху мусит поспробовать задуматься. И я думаю, что не треба так все ж таки драматизовать ситуацию. Треба набираться сил и снова таки идти наперед. Радио «Свобода. Вострая брама» размовы на кухні пра палітыку. Грамадская думка ў Беларусі зноў заціснутая на пятачку паміж газавай плітой і лядоўкай. Назіраючы сёння за новым жыццём інтэлігенцкай кухні, я згадваю крыху ранейшае дыскусійнае пытанне. А ці не падманваем мы сябе, гаворачы, што ў Беларусі зноў запаноўвае таталітарны лад, што няма свабоды. Можа быць, усё не так і гэта мы чагосьці не разумеем, неяк не так уяўляем сабе свабоду і дэмакратыю. Інакш чаму наша крытыка так радыкальна разыходзіцца з задаволеным успрыманнем сённяшняга жыцця ці не большасцю нашых суграмадзянаў яны цешацца мноствам магчымасцяў зусім немагчымых у ранейшым жыцці напрыклад купіць аўтамабіль ці выехаць за мяжу Іх вясковыя бацькі рэгулярна атрымліваюць пенсіі, пры тым, што не адчуваюць на сабе калгаснага прыгнёту. У краіне стабільнасць і нават кажуць эканамічны рост. Чыстыя вуліцы, уршце нам лепей такі таталітарызм, чым нешта іншае. мне згадалася як летась у восені мы ехалі з калегам дзесьці ў маладачанскім раёне цудоўнае надвор'е прыгажэнныя краявіды і паўз дарогу кошыкі з грыбамі надта грыбны быў год мой калега вядомы іраніст заўважыў і чаго ўсе яны наракаюць на гэтага лукашэнку паглядзі колькі грыбоў у лесе іронія ў тым, што Лукашенко да грыбоў мае такое самае дачыненне, як да пенсіяў і эканамічнага росту. Нашмат большы той рост з пенсіямі ў краінах суседках, дзе ніякага лукашэнкі няма. Але галоўнае, што паспаліты жыхар суседнія краіны яшчэ і сам кантралюе сваю сітуацыю і ўплывае на яе гэта значыць што ён уплывае на будучыню і пакіне сваім дзецям ды ўнукам прагназаваны свет і рэальна лепшае жыццё а не ўспамін пра сваю эўфарыю ад той міскі поліўкі за якую ён аддаў правіцелю будучыню уласных нашчадкаў якіх непазбежна чакае крах аўтарытарнага рэжыму толькі ў нас пра гэта не пішуць і на бт не гавораць А калі гавораць, дык зноў на інтэлігенцкай кухні. Бо там не толькі гавораць, а яшчэ і думаюць. Кася Камоцкая так і сказала: нас выратуе жаданне думаць. Нават калі адзінае месца, што засталося для вольнага выказвання думак, гэта твая уласная кухня.